يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شارج من كتبة بوغو في بيان كثرة طرق الخير حيث نخر عمير الوكين بس الحق فتلا آيات الوي حديث الوي بدينغو انغو انغو الله سطلا جال حين ترى وانزال كنان هي وحاق بوك انجي كنان هي جلوب أغادي الله سعبادة حبيبي قال الله تعالى أدعنا الله أقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعلوا من خير شبك كنجت صحابنا نجي فإن الله به عليم حقهم الله يبحل الذنوب لكن الله سأبلغ وما تفعلوا من خير نجت شيب بو نجي سيكلي هتئنا بكأ كوديا بكأ يعلمه الله حقهم الله سأبلغ الله سأبلغ فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة على سب هيتقينا بيشن هيتقينا بخيتليها بون شيوبن جيها خيرا يرح هستا هباتي دي الله سيوك القرآن الله سأقول القرآن دا من عمل صالحا شيو شيوتشيوبن جيجين سليك أب عملها بون فلنفسه هبوغو هستا جين باتيز بوغرجو أبي ذر تبيت الحديث هذا أورغس أبو صلى الله عليه وسلم استهيك أن جين سبيتنو أبي ذر تبيت أي الأعمال أفضل بشم وخيري بعمال شدل أور أور بس أقول والإيمان بالله هب قيل الله أستا إيمان لي شاي شاي قولوا مي إيمان لي هب قو كين نبني عمال دو دسان قبول هبس كاناني بشم سوير چيوك إنكوا بسو منو جيتون خدو أولو تنجي أور بس الجهاد في سبيله الله أسمو تحبرو الجهاد بقيل جنسي أن الخدو أي الرقاب أفضل بيشنغو جال تحقزتلك اللحظات شال بيشنغو تسيكم كريشولي أورغس أولتنجي أنفسها عند أهلها جديد أهلوال دا أسبو تسيكم بهايا وأكثرها ثمنا جديد عرات تسيكرا للا أبي ذر تبيت الحديث الأبلغو أورغس أبل صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة ножер шивасу шиба влага шиба шек риккун хеста тарбуго садақа факуллу тасбихатин садақа кинахаҳиб садақа тлел ҳанчи битнюк аварагас кинна дигидуса ҳабуро тасбиҳ субҳаналлаҳин аби ҳебги садақа буго ва куллу таҳмидатин кинна динги алҳамдулиллаҳин дуц аби ҳебги садақа буго ва куллу таҳлилатин وكل تحميدة كينا بيجي الحمد لله أبي لا إله إلا الله أبو الله رخصي هب كينا بو صدقة بوغين أولوك أورغسا وأمر بالمعروف عدم الذلك أبجو مثلي صدقة هبكي بوغو صدقة ونهي عن المنكر نكيا إك أبجو دس عمل نخجوي هبكي صدقة بوغيلا هبكينا شلوغبا الداعي هبولن أمو بيتن أورغسا ركعتان يركعهما من الضحى رادان در چی از بله دلخواه اتو که هم بگیرد. اول را اگلی بود صلی اللہ علیه و سلام. جن دا بیخی زبونید جن گر اومد تحت العمال، حسنها و سیعی اوها، خیلی عالقی کوش آوگید. جن دا خیلی از عمال از دستابات هنید دیدید الازا زرال یوماتو هنی طریق عدم از زرال بگیرد جوها نخواست نخواهید. هم بیخی هنید جن خیلی از از ووجدت من مساوى اعمالها كوشا عمالز دابورت بوك عميل سنجي ان نخاعت تشيس تونب حانسو اختو مشكي تجامي هيك جامي دي بوك دابوري سيبي زمان مشكي بوك انا صالي هاغا صالي ورت بوك بخا هيك سنجي وبجاني بوك بيجو اتار حانسو اولو انا هامشكي تاتو هيك حرام بوكو أصحاب زيراج إنات من أول قصد أقول ذهب أهل الدثور بالأجور عدم أن يدل فيك الفيك العمل بهارون تسري خون جديد سوى عن كاك هبرا لك أميلا جديد سوى عن كاك هبرا لك كولوك أميلا صداق أكي كولوك أميل تنجي جيكي جديد ببوك بوت سيارتهم جديد هيج إلد الأورا صداق أتخذ بجو أول بس أقول تنجي أولا إيسا قد جعل الله لكم الله اسمو جيكي كون هيج إشتر مجد صداق أتخذ بجو بيتنوك أولا قصد кин набиги субҳаналлаҳ аби садақа буго аллаҳу акбар аби садақа буго аллаҳа сиреҷҳави садақа буго аллаҳа чоҳави ҳеги садақа буго ик аҷомасле ҳеги садақа буго кӯш аҷоалдас адама нахчой ҳеги садақа бугин авлуг оварга сал ллаҳу алай васалам ва фи будри аҳадикум садақа чужуа аско ҳефи ҳаққи ҳеги садақа бугин дицан аваргаса ასაძაც აჟეიც აგულიგო ნეჟე ცონიგას ჟედეგო ნასათუ შაღვატ უბაი ჰედა თუნგიშტი ზედე სადა ყაბუ ყონი ავარგას აგულიგო ნოჟე ცონიგასა ჰარამა ქუსათ ჰე ბაბუნანი მონაჰბუ ყონიშტი და ბუკუნილა ფაკადალიკ ჰედინანგო იდა ვადაჰა ფი ჰალალ ჰალალ ქუსათა ჰაკ ტუბანანი ჰედა თუნ აჯუ ქირი ბუკუნი ბიცან ავარგას სალალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ჟინდა ავალ გას აბუნილა ბიცნუკ აბუზარიცა ლა ტახტერან ნა მინალ მაღრუფი შაიან დუცა ფიქთიაშუ შიბნიგი ჟოილა ჰაკირფუ ბიქონ თუგე ქინ ჰიტ ინ აბუგონი გი დუც ფიქთი ჰაბე დუდ ჰაბუ ბაჟაუმი ფიქთი ჰეჭ ონანი მუდინა შუაცას და ჰიმუნი გი დაგე ჭოილა მუსლიმის ბიცა ჰადის ბუგო ქინ ნა მიგი ინსანასუ შიბაბ შეკრიკუ ჰესტად აცსა დაყაბუგინ ბიცუნი ბიცინგი ავარაგასა ҳебги таҳдилу байна снайни иго чи аст дар ҳуқуқо адлу ҳабе маслиҳат ҳабе ҳебгу гудуи садақа ва туину раҷула фи дабатиҳи машинке э, ҳайвонате э, вахине чи асе кӯмек ҳабе яги ҳесу фелни тади қайқе э, ҳебги садақа бугира валкалимату тайиба бетина фик абраи битин садақа ҳебги садақа буго кин набнигидуд шарад гали машкитадевачкини ҳебги садақа буго дуца мухтабуги зарал нахинаби ҳебги бугилтинги садақа аишат избицар ҳадисал буго аварагас абулнас саллаллоҳу алайҳи васаллам иннаҳу хулиқа куллу инсани мин бани адам адами фимаду шивов инсан вижун буго ала ситина ва салати миати мафсил ҳаму сиёдат ҳаққого лага шек адасан шивчиукунигиҷинди аллоҳу акбарги абунд аллоҳа сирецки ҳабунд Аллах чок на фимурхи ги хабун. Субхан Аллах ги абун. Аллах астасам муна харах чигит Аллах хабун. Нухта адам азе мишайт буге гамач, яги зав, яги аркел нафх ги ин абун. Фик абжо амру хабун. Кой шалас адам ау нафх чоан. Шив чиву гониги ила хеб жинди гу буге ба анс лага викун. Хеб буге ила хеб хуата жужа халаса жинди гу нафс фасара гуро чид аввал аз гирохти бисми бутинги салаллоҳу алайҳи васаллам аса машки тадежа хӯатуле ҳависи илму босхизи раҷкуни адам аз бутинги ман ғада илалмасҷиди ав роҳ шив чиру гунги ила радал рӯҷат машки тади ваҷкун яки қасде рӯҷатла аъадда аллоҳу лаҳу филҷанна аллоҳ аса ҳенин чи аси ҳадуру илтинги алҷанал дажани нузулан ҳубол аси қоли баъдина аъам куен раҳат ҳабизи ҷо ქინა მიგიო მაშკი თასუვაჭი ვაჭუნ დიუ არო მეხას ბუხარი მუსლიმის ბიცა ჰადის ბუგო იმანი ბიცნი ავარდას ბიქულილა ბიბლო მოსაბრო საყვან წილა და ხადი ბუტეალე ვიშ მოხირია ბესო ჰებუგი ლა ილაჰა ილალაჰი აბი შეიგულო მენი ქინა მიგი სიქლიასულ ასლუ ჰებუკინდა ქინა მიგი ამალ დუდასან ყაბულ ჰაბიასი შარტი ჰებუკინდა ლა ილაჰა ილალაჰ ჰებუგი ცინგე ვიშ მოხირია თესუ ბიშუ როდო ანასეკი აულუ ყავარგასა ჰეგუგი ნუხტაბათარ ზარა ნაკინაბი ვალ ჰაია ნიჩი შუბათუ მინალ იმან იმანა შუცო ბუტა ქესე გუგი ბიცუ ყავარგასა ცეუ ყარბანუ ისრაელა ზუცოია ბაინამა ямში ვიტარიყენ ჰეუცონუ ყასან იმეალა იშტა დაალე ჰილადაშ ქუთაკა ყეჩანი რეჰუ فوجد بئرا هثبات لتين تو غوي تو كالوديت فنزل فيها فشرب هني جامي گريشتون هستين فين قانيلا قاتيوا كارمي خات هثبات لتين قاتيمات گريخون رات قانال هوي همت خچيافا هنچ هاوچی از جید با اگلوگو لقد بلغ هذا الكلب هب هوی هوی بوگیل دیلا کتاگالدا قچون جیو قرالداساگی هوچینگی کی ارمه خلقو ქალოდი წაჟანი გიქრუნ ჟინდი hesa hoyli keza ulutsingi fashakarallahu lahu Allah az hesil heb habura fishaya fuqa shukru abul la bakala tunila hesu kina ni muna halshuranila az hazati ulutsingi ya Rasulullah inna lana fil baha'imi ajra hedinan hayvana ze goit khirafli hedinan hezi kulu khabiyala tunki jidi kirish dil shore avar gas aulgu fi kulli kabidin ratbatin ajrun кинабниги атқуя тул буге джо ҳеслу килножи кири буго ҳесли хулук хабиалатун أبو هريرة تبيت الحديث الأول بس أولو لقد رأيت رجلا جد بخانيد للتوشي يتقلب في الجنة هيوك أنتي الجنة النعمات هثلو نعمات هزتلوك أن هيوشيفا صندوق في شجرة قطعها من ظهر الطريق عدم زي بسوبة زي زرالها هبوليك أراد цо гоид атлу ҳаркел хотумин абунфа авар гасбитуну саллаллаҳу алайҳи васаллам хитхи ҳеб эмера букин хитхи ҳабиз рес чияс эмера букин баян диҳабун иза таваддаъ алъабду алмуслим вусурманав лағаса какӣ чӯрро мехад фақасҳалавачҳу ҳеса ҳомер чӯрро мехад ხარაჯა მი ვაჯი იესუ ღურმალდასა ქინნაბნიგი მონახალ ჩურუ ონილდირა ჰეს ბერას ბალაგუნ ჰაგუნგუ ყარავ ახირი სათლე ყატრაგუნ სადარ ჰეს კია გო ქერჩურარ ნეხარ ხარაჯა მი ადაიჰი კულლა კულლუ ხატიათი ჰეს უ ქერატ ასკი ონილდილ ქინნაბნი მონახ ჩურუნ ეს ქერზათუნ ჰაგუნგუ ყარავ ახირი სათლე ყატრაგუნ სადარ ფაიდა რასალა რიჯლაი ჰედნა გო ჰატალ ჩურურ ნაფკი Jesu kinami imuna unitsingi letsalak chunu. Peluha isina monaha ama chaham nahaze tabu buha chulis kanani shab. Qad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alar bas agulugu ala adullukum jits nujit mafilish ala ma yamfullahu bi khataya Allah jinda fi monaha bi chulule wa yarfa bihi darajat nujir daraja bi ikhid rul khulibju bitsin shijin sujeda أصحاب ذات أول بلا يا رسول الله بيت ديلا أول بيت نقول إسباغ الوضوء هبو جلا رتقل عن شنك حكي شوري على المكاره دوی بوتخیچگو زحمت ها سرورا هین باک اتکار مخلقی و کسرت الخطا الى المساجد عمیر المشکیت ها دکالی چیگی هب گی بوگیل هب خانوجه مناها گرخ شوله نوجه دراجه گرول خوله جو و انتظار الصلاة بعد الصلاة چوکک بانتو عمیرفا چوکی که کیده alda احله هب ککته اینن آن هدینن چلوچی هب گی بوگیل هب فذلكم الرباط هب بوگیل هب جهادن اولتنگی اوار بسان ابي موسى الاشعري اسبيتونيغو اوارغاس Аварагас Абуна саллаллаху алейхи ва саллям мансалат бардайни шичи унижиндица батханиги рухани каккиба дахала джанна хеуги цинжи алжан турнивчи Хетингоиста сандица хадис хада قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورغس ابوليغو ما من مسلمين ثونيكي بوسمانچي هچو يغلسو وارسان جينديت سوغيت چوليو ҳебоед адас ан фицбук анги кананани ҳеси садақа букун гуронани ҳебоед адас бикхун анани ҳеби ҳеси садақа хун букунира ла ярзауҳу аҳадун ҳебоед адас шибниги лё фицниги ками заволарира ҳеб чиясе ҳеб садақа хун букун гуронани басрада умру абунукарав цурас бичун буго қал сафарту фи қафила ҷидди цилсуқа сафар ҳабунилдира عامر ابن عبد الله او رو تابعين ورتوغ قافله فتا جديد سوردوباچ امي خاص جال راح حديث ريش ان تيمي تو غوتبي گيروگ خيندي بو باقاده هو عامر تجيندي قاي قونوگي باقانو جيندي بو چوگي بوكون خالات حبون چولوگ جوگون هدا سبه قاناجوگي با هو اميتينگي هاغا غوتوز جاني تيرخون اميتينگي جدي سجدي بنفسد أبونا والله لا أتبعنه جيب هست خدو إننا جيب والله للدلا شي هاو لفشي هاو عامر ابن عبد الله هاو تابعين وقالي هاو آميل تنجي عامر تغطو جاني خلوم آنيل هاو عدم الزست إيرخ آنيل هدینا بیتیم و بال کاکجین جیگی بی خمو گیج ایلا هدین کامیلا هدین خوشو عبال کاکجین جیگی بی خمو گیج ایلا بیتنو تینگیاو بسخال از چیسا هسا بال می خطا عزا عن کاکا هست خدو دعا هایز بای کلمه تینگی الله هست قفازه إلهي يا دير بيت إرهام دوت سجيبي جميلة بأمرك هدور أمر يوضفهم دوت جیب و خود چه زونی لا فی بالا یا هایی دنیا ها دنیا تو بالا هست ده و تو دو بو رک نیاد خون سوم ما کل تری هی بالا هست و خود جیب و خود چه زون دوت جیب ده آب نیلا استانسیک مونیلا ها دینگی کن خواه کن شلا گو چونو کن آبون فکری فا استانسیکو کنان دل جیب هدی نچره ایلام تونسیک نی دو بو گرحه دل دخون دوت جیب کچ آنی يا قوي يا متين هذه دعاء هولو أنتيمو إلهي يا بإرهام إنك تعلم دود خليلا أنه لو كانت لهذه الدنيا جندي تبار الدنيا بكر أني بما فيها هيدا جاني بوغي فشينا جوغي تنجي جند أبوناني الله رزيف يفعل كين هبا جندي تهب فيسبوك أنيلا فهب لي نفسي جندي بو نفس جندي خو كين أبون حابلو تنجي أو تابعين يا جندي жинди мунвот анил кутака рокья хеврот яф жинди киннани бала харифиза биха хабуна хев дижи дур хукма дрази хабуна жиндица хедин дурот игун сада шиб захмат либач ананиги жинди харифиги хечо хеднан дуай хабулук аницинги хев хед михатла жиндид э матуреч анницинцин бассадас чиаса жив цин идун цин ва хунук анира ҳев амирин абнани ҳев анитин роҳи бакина ва кунчун ибадат алда роҳи бакун хадои сафаридоя капки ман ҳес баи ханитинги алла аста ҳаризе ҳес ҳар анитинги я жинди бетэрҳан жинди ситуда ҳар анил дила хаб божо дудса жинди кумил киго дудса нах чанил тин жиндас чожо жинди ситуда ҳар дила ҳеп чоги тен жиндиян абун аллоҳумма аътиниҳа دي هيك إلى الله حتى أعبدك كما أحب جيدي بوت أخجين دي ستوي عبادة تبيز بوك إنه تينكي وقفون إن چي أستا هاو تابعين أستوي كلو تيني جين دير بو جين دي بو خدو خلقكم بوك إن پشمان بو أس أبيوا جون أس أبول تينكي يا بسرا دس چي دوت جين خدو خلقكم بوك إلخا أس أولو بوكيلا فقال ابن أولو تينكي بخشون تيلي هجو دوت بو بيخ كارجوخا الله أستو عيبا رخشيو ხოლთ მე ჟინ წაგულდა ჟინ გიბიცილ დუსტო ალაჰას თარუ ბუკარ ხაგოჟო ჟინ იცებ ადამას ბიცინარილა ბახჩუნ თელა ჰე მიხასა ხოთ იბოს ლუცინ გიავ თაბიინასა ობასრას ულჩია სუფასა ფიდნი გიბიცინენ აბუ ხადუ ბიცანელ თინგიასა ოცი სიდა ლამიაკუნ შაიუნ ჟიბნიგი ჯოგუ კიჭილა ახვაფუ ალეია ფი დინი დინასუს ჯინდი ჰინყიბუგე ჰალუჩაზ ასტიკარა რუჩაზ ფინადას ჰინყუნუ ყალჯი ბიშუგო ჟინდი ცჰარამი ცინდი ალაჰასტა ჟინდი რეკეტას ჰეს დიხუმბუგე ბებრო ყინა ყვაფინ აბუნ ალაჰას ჟინდი ჰეს ჰებ დუა ხე ჯავაბ ჰაბუნილა ჟინცე ჩუჯუ ადანიშ ყერიშ ბუგალ ჟინდი ურდი ბიგუ ყნარანილა კი ალჯინც ალაჰას ჰარბუკ ანილა цухӯдут гуруннани хинқичкувукине жиндирекетласа дут худ изъаб худ архинқинақ бақин абум аллаас ҳезкиги жинди ҷавоб ҳабунира фаълҷинс аллаас таҳаранин синги жиндир мақинақ босин абум жинди сил содоқояф аллаасе кӯҳалҳичку ибада табис букини амма аллаасе нақ чонин синги ҳеҷора абмихас аси насиҳат абум ва сраадас чеас абун синги рифъан бинавсик ду богур хеля დუცილა ჰეთნავა ხონჭრონ ქაქარან სარდალტური ტურგილა ყოდურ ინუგილ ყალალკურ აზან შოლიგილ ჰედა აშუჰა ბიჭონიგი შოლიგილ აზან ჟურა ხადას კი წუნოჭეს ყოლილაჰი გუშინჯუჰა ბიჭონანიგი ყალ ჰებნა ხას აულიგო ჟიმჰი ყუნგილა ყიამას ყოათა შენდა ჯინცავ ჰაბიჭენ ფაშმათ ის გულინჯივან აგონ ჟინიცილ ყაქრა ჟიგარბაქ ხეთბუგილ დილა ჰაბ იბადათათე жив хасад ханани аллаҳа сугур хеббу гил хеб жив вочи чунани жив жужа хатлуи канани хеббу гил жиди нафсату таксир ҳеди нук анцинги аллаҳас ун гӯҳин кармеҳата ибадатати фик аб амалати кӯҳафичко عدي بن حاتم تبيت نقول أول نس أبونا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد نجيب تشوني كي هيج إلا سيكلمه ربه ჰემჩიას ალაჰ ყახაზუგე გურონანი შიუავჩიას და ყახაზუგო ალაჰ ლაის ჰაბაინაჰუ ვაინაჰუ თარჯუმან ფორტო ფერეო დავიზე შივნიგე ეჭუგო ფაიანდურულ აიმანა ცინგი ჩივალა ჰილუ ქარანისა ჟინდიც ქო ჰაბურა გურონი ამალ ჰესტ ბათიზ ეჭო ცინგი ვალა ჰეზუგო ქვეისა ჩიეს ბათიზ ეჭო ჟინდიც ქო ჰაბურა ამალ გურონანი ცინგი ჩივალა ჰეზუგილა ცევე ჰესტ იბი ჰეზუგილ ცინგი ჟუჟა ხახლოც ა аваргас агулгу хем хобачки могил нажер шивасте фатта конна нуж цунин нажес нуже го нас хаде жужа хадаса вара у бишик те тамра башта чамаста каншо садак атон ниги хеб жоги би хеч учугу гона ниги хедим мискина учугу гона ниги фаби калиматин тайиба бетина тумуги брай агу ниги цуни ахира даги аби мусац агулгу аваргас агулна саллаллаху алейхи ва саллям Avoir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqa. Și o busuma ce este atbugo sadaqa. Jins abunul singi his vatici onani sadaqa tledio. Avoir das avlugo ya'mal bi yadayhi. Halt il khatlugo koyatsa. Duygo ki mufaata bidla adama sadaqa bitledla. Das abunul singi bajarich onin shidla habile. Avoir das abunul hima shidla adamazda. Flik abjolda fun amru habidila. Hep gijins habic onin shidla habil awara اول بس اول تنگی تنجي يمسك على الشر كشيا دس كويجي المونجو فإنها صدقة هبجي بقول الصدقة الله استوفيق لي في أبهبيزي كوشتيزي والحمد لله رب العالمین